Ang buhay ay tunay ngang mahiwaga. Maraming bagay sa mundo ang wala pa rin kasagutan. Kaya naman sa tuwing ikaw ay may katanungan, asahan mong minsan may sasagot sa iyo ng... Kalokohan! Uy, tinan mo to! Ba't <laughs> tinan mo yung ginagawa, oh? Sasakay-sakay ng jeep, ganyan gagawin sa tao. Tumigaw yung babae, natakot. Uy! Uy! Ano? Ano ba? Hindi, pinapanood ko kasi ito eh. Nako, curious ako doon sa balot eh. Bakit parang may, may sabaw? May, sabaw yung sisiw? Sisiw, yung balot. Hindi sabaw yan. Ano yan? Ikaw, ikulong kita sa itlog. Di ka papawisan? Pawis niya ba? Kaya pala basa. Pawis. Kaya pala basa. Kaya dapat pag binuksan mo yung balot, punasan mo yung sisiw. Oh. Saka mo kainin. Kaya maalat yan eh. Pawis nila yan eh. Kaya pala ang tagal, Tagal nakakulong yan dun eh. Mainit. Mainit. Walang ventilation eh, no? <laughs> Sige na, kunin mo na yung box. Ano yung box? <laughs> Ay, mako. Unang episode ah. Malakas-lakas pa yung itcha. Ah. <laughs> Lakas lang itcha. Hoy, kumusta kayo dyan? Naraneta, make some noise! Woo! Ayos! Puno na naman tayo, ah. Oo, punong-puno tayo dyan. Ayan na! At ito na ang unang katanungan, si No C. Siervo. Sino ang nakatuklas na may siyam na buhay ang pusa? Eh di ni amo niya. Ha? Ano naman, sino pa may makakatuklas ng buhay ng ibang hayop kundi yung amo niya? Siyam talaga yan. Siyam talaga. Una niyang nalaman na maraming buhay yung pusa. Oo. Oh. Dati kasi, yung amo niya medyo may edad na yun eh. Oh, tapos? Mm, nagluto siya ng almusal sa microwave. Mm-mm. Akala niya, inailagay niya yung burger. Tapos? Pero hindi yun. Ano yung nilagay? Pagtingin niya, nagsasayaw pa sa loob. Kusa. <laughs> Kasi may ilaw yung microwave eh. Ting! <laughs> Nadinis ka sa loob. Mga ganun oh. Ay, hindi Tagal na. 8 minutes. Nasa loob. 8 <laughs> minutes? Pagbukas bukas niya ganun, gumaganong-ganong pa. Gumaganong pa. Balik mo ako sa loob. <laughs> Nag-sauna Pangalawa, eh, no? pangalawa naman, naglalaro siya ng golf. Hmm. Mga ganun-ganun sa paa niya yung pusa. Oo. <laughs> Parang ang lapit lang. <laughs> Oo. Buhay. pa rin. Pangalawa. Buhay pa rin. Oo, pangalawa. yun yung pangalawa. Oo. Tapos yung isa naman, na ano ba yung yun, yun niya? Uh, napakan niya. Tapos, boy pa, ibig sabihin, half immortal yan, mga... Kaya lang, nung bandang uli na, eh, siguro mga pangwalo na, ay nakasyam na pala, nakasyam na yung pusa. Oh. Ginanon niya lang, oh. Muning. Namatay. Namatay. Namatay. Maselan pala yan. Ay, maselan. Pag pangsyam, pag pangsyam na, Ayan. ubos niya na yung lifespan niya. Oo, dito natin malalaman yung lifeline. Kung, paano mo malalaman na pansyam? Meron bang kakaiba? Hindi na naglalalapit siya yan. Ah, Medyo ah, may iwas na yan. Oo, pagsyam. Matapang pa yan pag gayong mga hindi pa nababawasan yung lifeline niyan. Oo. Tapang niyan pa, gaganon-ganon. Muning, magkatatawid yan! Uh. Mm. Pagka kukunin mo, galit. Galit pa yan, no? Pagka naubos na yan, hindi na gumagala sa ilalim na lang ng kama yan. Ah. Nakagalit pa yung kamay. Yung mga tamad na pusa, yun ang mga Wala na, malapit na, malapit konting na Konting kagat lang ng langgam doon, patay yun. Kinapik lang na matay Hindi nga lumalabas, hindi nalalabas yun. Oh. Paraning na sila. Yung pala yun, pagka medyo tamad-tamad na, pahiga-higa na lang. Yan na, medyo alam na nila. Kakamu, lalambingin mo nga lang dito yun, gagano no, no, no, no. Nagbubulbul yung bituka. Okay. Next question, sabi ni Cyril M. Hernandez. Bakit pag nag aapira ng mga basketball player, pagtapos makashoot ng free throw? Oo nga, di ba? Kuya Jobert, kunyari, hmm. nag-shoot yan. Pag tira niyang ganyan, apir yan. Hindi yun, appear. appear. Ano yun? Ibig sabihin nun yung patay mali na madulas yung kamay niya, nagpupunas. Ah, ng ano, ng ano yung pawis yan? Pre. Basa, basa, <laughs> basa, basa. Ganun pala yun. Oo, may, may ano yung pantapasma. Oo, ah. Eh, kasi laos, laos na yung ganun eh. Laos na yung ganun, oh. punas dito, yun na yun. Ang dami siya, ang dami ka, oh. di ba pare? Pasmadong pasmado. Kaya pala pag gumaganon yung ano, oh, pinupunasan niya. Yun na yung, Alam mo ano. pala yung mga ganyan, yung mga ginagawa ng mga player. Player ka ba dati? Oo. Eh, yung ginagawa ni Lebron, yung ganito, ano yung ginaganyan yun kay Lebron? Ano yan? Yan ganyan. Ano Maluwag, masikip yung shorts nun. Ganun. Ay, kaya angat. Hinaangat <laughs> niya. Hinapaluwag. Hinaangat niya. Hinapaluwag. Ang laki kasi ng ano. Iba-iba. Kasi yung supporter na laki. Ah. Medyo masikip. Medyo masikip. Yun ang ano, masikip. Paluwag. Ganun, ganun. Meron pa nga yun. Oo, yun. Yung ginagawa ni Lebron. Hindi naman sa bibig yun eh. Saan? Sa ilong. <laughs> Hindi nga. Hindi, sabi mo yun, sa ilong galing yun. Alam mo ba si Lib, pag si Lebron yung, pag ikaw magpe-free tapos si Lebron yung tat jumper, Oo. hindi ka makakashoot. Kasi, After lang yun, oh. Pag tira mo. ah, kaya sumasablay. Kaya sumasablay. Ganun pala si Kasi lang Lebron. kasi iwing, tsaka yun, pag nagtabi. Oo. Yung bola mo pa. Igupan. Igupan. Ganun pag tira mo. Kahit si, ano eh, sino yung magaling sa, ano, Warriors? Si Stephen Curry. Kahit yun, pag nag-free throw yung dalawa nandito, maghihilaan yung bola, magugulat ka. Curry! Ano pala yung mga, ano, may mga ginagawa kasi sila eh. Nga ganun. Minsan, hawak mo lang yung bola, i-inbound mo lang. Oh. <laughs> Pawagawa ganun yun. Eh, yung ganito naman, kunyari, pag nakashoot naman sila, ganun. Yung ganyan, guys, the roof, guys, the roof. Gumagawa ganun sila. Ano ibig sabihin nun? Hindi ko alam. <laughs> okay. Ito na, Kuya Jobert. Katanungang puso. puso. Sabi ni Steve Francisco, makakahanap ka ba ng true love online? Ang dami ganyan. Ang daming ang ganyan. Pero mas marami yung hindi ah. Oo. Minsan napupunta sa masama. Ay, dapat mag-ingat. Lolokohin ka. O yan, totoo ah. Oo, to ah. Minsan magpo-post ang gwapo. Mm-mm. Tapos sabihin, magkita kayo sa mall. Oo. Pagdating mo dun, sasabihin, saan ka? Naka-blue on t-shirt. Yan, eyeball yan, old eyeball. school. Oh, eyeball, pagpasok mong ganun, <laughs> nanlilimahin. Hindi <laughs> eh, ikaw yun. Nakatry mo na ba yan, yung mga eyeball-eyeball dati? Yung high school ako, da da ang dami na ako napahamak sa ganyan. <laughs> Bakit? Ano nangyari sa'yo? Ganda ng mga picture na sinisend. Pag nung nakita ko na, kala mo, tsahin niya eh. Asan po si ano? Asan po si ako na yun. Ano ang pinaka-ano mo? Ano yung mga palusot mo? Kunyari, hindi mo gusto yung ka-eyeball mo. Eh, sabihin mo, ah. Ano? Uy, teka lang ha. Ah. Sis, ha. Ah. Oo. Oh. Oh. Ma? Hindi ko na patay! Naku po! o <laughs> yan, number o yan. Oo nga, effective nga. Effective, emergency. Emergency. Balik ako. Pag Alam mo na yun. Pag niya ka na nakadate mo, magpapasok pa lang sa mall, ah, sa restaurant, pag nakita ka, Jobert, uy, balik ako ha. Ah. <laughs> Pag ganon, wala. na yun. Wala na, wala hindi, na, hindi nagpakilala sa'yo, oh. hindi, hindi ka kinamayan. Ako si hindi ano. ka bineso-beso. Oh. Kunyari, ako si, ako si, ano, si Sheila. Yung, ano mo, ka, ka, ka ano mo, oh. katawag mo, ako, Sheila. <laughs> Balik ako. Balik ako, ha? Ah, pag ganun, pag wala na yun, wala na yun. Pagdating sa labas, ganun. O yan, at marami sila, siguradong marami silang natutunan. Punta na tayo sa ating Great Beast. Okay, hello kay Ma'am Ochi. Parang manager ko yan. Eh. Mama Ochi. Mama Ochi. <laughs> Oh, shoutout ako sa kapatid ko na sa, nakamukha mo na si Christopher Escaros. Lodi ka namin, Jan Par Paharoha Escaros. Mayaman Paharoha. Pabati po ang De La Rosa at Mina family dito sa Kuya Po. Nueva Ecija, hanip ha? Ano na laging inaabangan ang show nyo. Salamat, De La Rosa, my mind. Kuya Jobber, shoutout niyo po ako kasi sinagot na ako ng liligawan ko. Diyan, Quebec! From Quebec! Quebec! Quebec! <laughs> At ito na, ay, Kuya Jobber, idol na idol kita. Batiin mo naman ako. Sabi ni, ano yan, Benedict Malabanan oh, at sa Malabanan Brothers sa net ng Lipa, Batangas. Nilinis ng mga Pozo Negro. <laughs> Malabanan Brothers! <laughs> Matters! Balik. Ayan. At kay Jobert, paano sila makapagtanong sa atin? I-like ang Facebook page ng Sinimo tapos makakita sa laro ng post na katulad dito. At sa post na yun, i-comment nila ang mga tanong nila at sasagutin natin katulad ng ginagawa natin dito. At syempre, pwede nyo rin panoorin ang aming full episode sa YouTube channel ng Sinimo. Tandaan din nyo, lahat ng tanong nyo ay kaya ko sagutin yan dahil... Sagot ka ni Kuya Jobert, oh! Sagot ka ni... bisitahin ang aming Facebook page at YouTube channel. Hi mga Dre! Subscribe to our YouTube channel and click the bell button for more updates.